ויאמרו השרים ליהודי קטן, הנה זכר הגנב. מחינו, ואותו נגרש מן הארץ כרצונו לעשות ליהודים. פת שגן הכתב, נתן דת בכל משושה ומשושה גלוי לכל השחקנים להיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מבוזזיהם ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויהיה ויקרו בצר ויצאו לבינה ושיבולת. ויכתבו היהודים את הדברים האלה. וישלחו צפרים אל כל היהודים אשר בכל משושי ארץ קטן הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים ביום ארבעה עשר לחודש אדר ראשון ואת יום חמישה עשר בו בכל שנה מעוברת קיימים אשר נחו בהם היהודים מאוהביהם בימי אחשורוש מלך פרס כי מהפורים העשויים בחודש שלושה עשר בשנת העיבור והחודש אשר נהפך להם ממדבר ליער ומבזיזה למסחר הוגן לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר נכתב עליהם כי הגנב בן הגזלן האפור צורר כל היהודים חשב על היהודים לגרשם והטיל קובייה היא המעוכבת להגלותם ולגרשם וישוב מחשבתו הרע אשר חשב על היהודים על ראשו ויגרשו לחיות נע ונד קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור לחיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה המעוברת והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. משפחה ומשפחה, משושה ומשושה, משחק ומשחק, וימי פורים הקטן האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם, לא יסוף מזרעם. ומאמר המשחק כי ים דברי di האלה ונכתב puri im wenn ich